Les 11 de la nit i 31 minuts. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97 punts de Ràdio Mel Treball, en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant del 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. En el dia d'avui, un d'aixòs curiosos, eh, en el qual anem a aprofundir en una notícia que vos contàvem ahir, eh, la de la lesió de, de Matthew Ryan. Eh, dos coses eh, vull dir, abans d'entrar de, en el fet en si del que, del que va ocórrer. Eh, primer, eh, jo entenc que per una cadena com 4, nosaltres, els emissores xicotetes locals, som inexistents no aspire a que citen a este programa que va ser qui ahir va desvelar en entrevista amb Enrique Gastaldi ho torna a dir també per algun mitjà valencià que tampoc s'ha enterat ahir este programa va ser qui desvelà en entrevista amb Enrique Gastaldi dos voltes eh, el fet que Matthew Ryan probablement jugarà la segona part del València Deportiu de la Coruña amb el menys trencat jo eh, sí que és cert que, com deia eh, eh, sé que les emissores xicotetes per als grans mitjans nacionals no existim Eh, això sí, el que en la vida no me van a llevar mai és l'opció a... Com deia aquell, el derecho al pataleo. Eh, jo entenc que Cuatro eh, puga donar el tema i que no cita esta casa. Està mal fet. No deixa de ser furtar una notícia. Però, home, inventar-se que és el porter qui els desvela la història al reporter que le hizo dos preguntas, probablemente que el reporter va a a ir eh, el tuit que ficarem així o algún iba a decir que en este programa eh, va a parar el doctor Gastaldi o, va a sentir el programa eh, Pero, hombre, dir que va a ser el seu reporter el que ha conseguido desvelar ya que tendré la jeta como el ciment armat eh? que el que presentaban Manu Carreño y Juanma Castaño eh, no També, tenint en compte qui els fa els reportatges habitualment a 4 en València, eh, és el modus operandi habitual, el de furtar notícies que no són d'ell. Però, bueno, eh, llevant a banda esta eh, anècdota, que diria aquell, la realitat és que eh, es trobem que avui aprofundim en el tema de Ryan, a voltes passa això, que quan els periodistes no tenim de què parlar, pues aprofundim en coses. A lo millor si parlarem més dels futbolistes, pues eh, s'ocuparien menys d'altres coses, però bueno, això ja és un tema que a mi no, no em pertoca. De qualsevol manera, eh, per un costat tampoc és tan, eh, com diria, estrany que un futbolista jugui mitja part amb un eh, menys trencat, o fins i tot alguns han jugat partits i partits amb el lligament d'encreuat trencat, conec molts casos. Eh, però sí crida l'atenció que este porter jove que eh, és cert que ho va jugar tot en pretemporada des que va arribar eh, hagi acabat lesionat. Bueno, el menís de Matthew Ryan s'ha ressentit i ho va pagar, en este cas, la porteria del Valencia Esperem que no ho pague, perquè jo continuo pensant que qualsevol dels dos, en continuïtat, tant Joel com Jaume, eh, poden ser dos porters bons per al València. Miren, jo sé que a hores d'ara tot el món està travessant per Jaume, i no és que no tinga jo confiança en Jaume, me pareix un porter extraordinari i un tros de porter per al futur per al València. Però també sé que a Jaume encara no l'hem vist en primera divisió. Igual que és cert que jo l'hem vist molt malament el poc que ha jugat, però qui sap si un Joel en confiança, en continuïtat, pot rendir al nivell que li van en en el Celta de Vigo, que este sí l'hem vist en primera divisió. Jo crec de qualsevol manera que el Barça té dues bones opcions per tapar la porteria en este mes d'absència de Matthew Ryan. I ho crec ferment. Crec que el València té la porteria millor coberta del que se pensa. Clar, tot passa per la confiança que li donen uno al porter que vas a jugar. I al porter que trie que el faci sentir titular. Si Nuno tria Joel, i Joel fa una errada greu el pròxim partit, que és en Gijón, que el següent partit no jugue Jaume. I si és Jaume qui fa una errada greu en Gijón, que el següent partit no jugue Joel. La manera de pensar d'un servidor, perquè els porters són com són, és que porter té que jugar-ne un. I l'aposta de l'entrenador ha de ser per un porter. Jo crec que els dos que té el València poden ser bones solucions per a la porteria. No vull matar a cap dels dos eh, abans de començar. Me dóna la impressió que tant jo com Jaume poden fer-ho bé. 11 i 36. Parlem d'això i de moltes coses més, com sempre, en els cinc titulars que resumim, com sempre, i que desgranem en les nostres cinc fotos. Aderlan Santos demà, el defensa brasileño es presentarà demà a partir de la una del migdia en la tenda oficial del club. Gallà estrena en la sub-21. El de Pedreguera ha fet el gol que encarrilava el partit al minut 82. Aixit com a titular sent un dels futbolistes més destacats. A Sant Mamés diumenge, la Lliga de Futbol Professional ja ha donat a conèixer els horaris de la setena jornada de Lliga, on el València jugarà a Bilbao davant l'Aleti el diumenge 4 d'octubre a les 4 de la desprada. Alcaraz apreta fundamentalmente en la sesión matinal sense pilota i puramente física. De vesprada, l'equip ha tornat a exercitarse y i ja ha aparegut el balón. Dio sense europeu, l'alert francès de València Bàsquet, Antoine Dio, que es trobava en la seva selecció per a disputar l'Eurobàsquet, és baixa amb la selecció per una dolència muscular. 11 i 37. Fem una pausa per a publicitat i entrem a parar de tots aquests temes i de molts més, així, a Esports 97 nit, fins a les 12. su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno. La Segunda Guerra Mundial en color con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 12 DVDs con imágenes originales de las batallas más importantes a todo color. Incluye dos documentales dirigidos por John Ford. El domingo 6 de septiembre, la primera entrega, La Guerra en color, por solo un euro al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada domingo una nueva entrega. 60 años de la guerra más devastadora de la historia humana. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la Teua Ràdio. 11 i 39. Ahir, més o menys, a 3 hores, parlem amb el doctor Enrique Gastaldi, prestigiós cirurgià de metal·le, que va ser qui va operar, entre d'altres, per exemple, André Gómez este estiu i també, eh, en el dia d'abans d'ahir, a el porter del València, Matthew Ryan, que com tots sabeu se va trencar el menisc el diumenge davant del Deportivo de la Coruña. Es va sorprendre no la situació, no és la primera volta que un, que un futbolista juga amb un menys trencat, fins i tot amb un lligament encreuat trencat, eh, he conegut jo casos, eh, però sí ens va quedar l'atenció la, que es desvelarà que probablement Matthew Ryan eh, jugarà mitja part amb el menisc trencat. Això va ser ahir, en la 97.7 Ràdio, recapitule novament per a qui no se n'adone, això va ser ahir en la 97.7 Ràdio, el doctor Enrique Gastaldí parlant del tema de la lesió de Matthew Ryan. Tenim alguna pista del que li va passar, del que li va córrer? Pues no, és una cosa molt rara, perquè tots han amb, eh, eh, eh, el, el, el partit i no, no, no, no pareix que hauria hagut ningú problema. Uh mhm. -huh. I el, de, de fet, ell tampoc va contar que el va notar res durant l'operació, i diu durant el partit, però que quan va al, al va, va deixar les escales, no sé si al mig, eh, a la mitja part o al, o al acabar, me diu que va notar un conc en el genoll, molt típic i que el que, com va tindre un problema ja aparegut a l'altre i diu, ui, no sé què. Va acabar el partit i luego pues, va tindre una, una altra vegada un sentiment paregut i al dia següent pues, està pitjor i llavors quan li feien la resonància i va predicer el que era una trencadura del menisc pues, bueno, pues ja està M'està dient que és possible que jugarà la segona part Matiu Rolla amb el menisc no, no m'haig dit trencat però sí tocat Sí, sí, molt possible que sí tan possible, eh, això que ens contava ahir a la nit el doctor Enrique Gastaldi així en este programa, torna a dir, ahir a la nit el doctor Enrique Gastaldi així en este programa, eh, que ahir eh, Andreu Badalona, el diari Superdeporte, eh, ja ens donava a conèixer que probablement no ja tinguera coneixement de que Matthew Ryan estava al límit. Andreu Alberola, què tal? Bona nit. Manolo, què tal? Bona nit. Bueno, doncs... Pues, eh, eh, Aixina va ser, eh, per les dades que tu tens i el que vas escriure ahir en Superdeporte, eh, eh, és possible que eh, Nuno ja sabera que Matthew Ryan estava al tope, al límit de les eh, seues facultats per afrontar el partit davant del Deportivo de la Coruña. Sí, sí, sí, eh, ho, ho publicàvem el dimarts en la edición de Superdeporte i és que Nuno ja, ja estava al corrent de que podia, de que podia córrer alguna situació com la que finalment i per desgràcia li va córrer a, a Matthew Ryan en el partit contra el Deportivo de la Coruña. El futbolista estava al límit, com tu has comentat. Eh, Nuno ja ho sabria, se li havia avisat de que podia trencar-se, de que el seu to físic no era el millor, ni molt menys, ni molt menys. De fet, el porter eh, tenia unes molèsties, unes molèsties greus, no estem parlant d'unes molèsties lleus, unes molèsties uh -huh. molt greus en la zona del recte anterior de la cama dreta. Mm, estava a punt de trencar-se, és a dir, estava a punt de trencar-se i probablement si haguera continuat jugant s'haguera haguera patit un trencament fibrilar, eh, però no només en el recte anterior, sinó és que el seu estat físic no era el millor, estava al límit i al final eh, va, va patir un trencament del, del menisc com haguera pogut ser un trencament fibrilar. Se li va avisar en Nuno i Nuno mm, no va fer ni cas, va debilitar el potencial de l'equip fent unes rotacions que, bueno, per a mi no sé si tenen molt de sentit llevar a, a Parejo i a Fegulí del, de l'11 inicial, després el resultat va ser el que, el que, el, el que va ser y, y la portería se va a negar a, a tocar-la per un motiu, perquè uno, eh, és a dir, Ryan és l'únic porter que li ofereix la confiança i la seguretat necessària com per a, com per a donar la, la titularitat. I això és un problema, perquè ara Ryan s'ha trencat i no té que elegir entre Jaume Domènech i Joel Rodríguez, que són dos porters que no acaben de, de convèncer-lo. Pues eh, el problema el té el, el entrenador, perquè a mi me dona la impressió, i torna a dir, eh, que tant Jaume com Joel, jo no mate a Joel ja. Tant Jaume com Joel, en continuïtat, poden ser dos portes vàlids per al València Club de Futbol. Per a una contingència d'un mes, no tinc cap dubte. Segur que sí, Manolo. Això, que sí, Manolo. això sí, com deia abans, no ha de triar. Si Nuno tria per Joel i Joel fa una errada greu en Gijón, no pot jugar Jaume el partit següent. Perquè si fa una altra Jaume, ja és, ja és mort a Joel i a Jaume. Per el porter que trie, ho dic eh, a l'inrevés, si és Jaume que ha de jugar en Gijón, per cert, senyor Manu Carreño, Jaume no, Jaume. Eh, si és Jaume qui ha de jugar en Gijón i té una errada greu, o dos o tres, ha de jugar el diumenge següent contra el Betis. El porter que sigui el triat per Nuno ha de ser l'aposta de Nuno no podem jugar en esportes perquè això en València hem vist com acaba generalment, que és molt malament. Molt bé, Andreu, alguna cosa més? Bueno, res, comentar-te un detall que és prou significatiu respecte de, de la circumstància que hem comentat de Matthew Ryan, uh mhm. -huh. és que el futbolista des del partit contra el Rayo Vallecano ve colpejant cada vegada que trau des de la seva porteria amb la cama esquerra. Correcte. Domina, domina els dos perfils, però eh, arrel d'aquestes molèsties eh, donem-se compte que el, quan, uno, quan uno colpeja el valor eh, amb la cama, el múscul que fa la tensió és el, és el recte anterior, el que ell precisament tenia, tenia cascat. I colpeja amb la cama esquerra. Pues eh, jo ja vaig adonar-me el diumenge, en efecte, que colpejava amb cama esquerra i me va sorprendre una miqueta. Andreu, gràcies. Adéu, Manolo, bona nit. 11 i 45, que el que dona és si la lesió de Mateo Raya. No sé si demà també ho trauran en 4. Anem a fer una pausa per a la publicitat i tornem de seguida per a parlar de més coses. M'ha de parlar Folgado que ha vist la Sub-21, on me diuen que Gallà ha estat sensacional. Vinga. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. Los libros los zapatos. Y, el chándal. Y encima también necesito un portátil. Uf. No le des más vueltas. Para la vuelta al cole, escoge Milar. Escoge el mejor precio. En Milar, ahora un portátil HP por solo 279 euros con antivirus gratis y 12 meses sin intereses. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Si te agrada el sport esta es la tegua cita obligatoria. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 11 y 40, Silva Folgado, ¿qué tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Ha jugat Gallà amb la sub-21, ha estat fantàstic tant que ha sigut qui ha obert el camí de la victòria i ja al final del partit. Mm, sí, avui Espanya sub-21, Manolo, iniciava el seu camí cap a Polònia, cap al Campionat d'Europa sub-21 de Polònia. Ja ha guanyat a domicili a, a Tallinn, a uh mhm. -huh. Estònia, per 0 gols a 2 gols, Manol, que arribaven en la segona part, ja les acaballes. En el minut 82 feia el 0-1 Gallà, sense dubte de lo milloret que avui ha presentat la selecció espanyola en aquest primer eh, compromís classificatori. Gallà Manol ha sigut pues, eh, elogiat pràcticament per tots els mitjans de comunicació que han seguit el, el partit, però és que, a més, el 0-2 el marca Deulofeu en test de descompte des del punt de, de penal, penal que se comés sobre altre futbolista del València, sobre Santi Mina, que no ha eixit en l'11 titular, que ha eixit des de, des de la banqueta en el 79 en substitució del futbolista del Villarreal, Denis Suárez, i també Santi Mina, pues, a força l'acció del penal que posteriorment... Protagonisme del València, sí, per tant. Posteriorment en esta victòria. Feu, efectivament, protagonisme del València 0-1 per a Gallà, bon partit de Gallà, el 0-2 d'Eulofeu després d'un penal sobre Santimina. Bueno, pues això en quant a la sub-21, en quant a l'actualitat la més pròxima del València Club de Futbol Salva, hem dit que avui ha entrenat l'equip, eh, doble sessió, eh, en molt de jugador del Mestalla. Sí, molt de jugador del, del Mestalla i amb novetats respecte a futbolistes que amb molèsties ahir no treballar. Recordaràs el que contàvem al voltant de Fegulí, que unes molèsties en l'esquena el varen eh, impedir eh, viatjar amb, per a jugar amb la seva selecció el compromís que tenia el proper cap de setmana amb la selecció d'Argèlia que va quedar-se a, a Paterna per a, per a treballar sembla que aquestes molèsties Avui ja havien remès, de fet ha treballat amb normalitat amb la resta del, del grup i per tant avui feu-li alta. Altra eh, novetat en l'entrenament d'avui respecte al que ell va ocórrer ha sigut eh, Orban, no va estar ahí per un problema en esquixals, avui també ha, ha tornat i per tant d'alguna forma pues, eh, Nuno ha recuperat eh, efectius però encara Manolo pues, eh, compta amb vuit futbolistes eh, absents després dels compromisos que a partir d'avui, el primer en disputar-los ha sigut eh, Gaia, pues disputaran tots els internacionals del, del València. Bueno, pues eh, demà també a la una presentació en la Megastore, en la tenda de la plaça de l'Ajuntament, de Adverlan Santos. Sí, a la una escoltarem al futbolista del, del València, en aquesta Megastore de la plaça de l'Ajuntament, la, de pues, valorar la seva primera sessió de, les primeres sessions de treball amb la plantilla de Nuno avui a Darlan Santos, evidentment també estava present en la sessió preparatòria de, de Paterna i per últim avui la Lliga de Futbol Professional ha donat a conèixer la jornada... 4 d'octubre. 7, que és la del 4 d'octubre, en Senyor, efecte, que... en Sant Mamés. En el no Sant Mamés a les 4 de la desprada. Estrenarà horari esta temporada el València encara no li havia tocat jugar a les 4 de la, de la vesprada, de Correcte. moment en el que ha donat a conèixer la Lliga de Futbol Professional, així que el nou Sant Mamés, 4 de la desprada, en octubre. 4 d'octubre. 4 d'octubre ahí jugarà el València. Lo bo és que ja no te xula en Sama més Teixeira que s'han baixat des de la segona divisió és que raro l'any passat és dos, raro, dos. raro. Eh, l'any passat el Guinde va ser descomunal 11 i 50 una pausa per a la publicitat i parlem del Llevant d'una esportiva que també ho he tingut una sessió Perto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, patrocinador de los goles del Valencia Club de Fútbol en la 97.7 Radio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11 i 51. Ràpidament, Folgado, l'equip avui ha entrenat en doble sessió. Sí, també ha treballat en doble sessió a la plantilla del Llevant Unió Esportiva. És habitual, Manolo, en jornades en les que no hi ha competició el cap Princi de setmana. I principi, principi de temporada, de temporada els entrenadors apreten, Folgado. Habitualment eh, s'apreta i se destina un dia per a la doble sessió preparatòria, però independentment de que estigui d'acord en que sigui a principi de temporada, mm, sempre que hi ha compromís internacional, els tècnics treballen eh, un dia d'aquesta eh, setmana sense lliga al cap de setmana en doble sessió. Per tant, efectivament, eh, treballen més els futbolistes que es queden, en este cas a Bunyol o a Paterna, uh mhm. -huh. que no és que viatgen amb les seues respectives eh, seleccions. Ahir escoltàvem des de la sala de premsa de del Llevant Unió Esportiva parlarà Diego Mariño, una de les novetats. Altra de les eh, novetats pues, ha parlat eh, avui, parlava també la setmana passada en l'acte de la seva presentació en l'estadi i avui també ha tornat a parlar però ja eh, valorant les seues sensacions després que el colombià Jefferson eh, Lerma debutar l'altre dia en els últims minuts d'aquest compromís que el Llevant eh, igualava a l'estadi insular eh, Canari davant la Unió Deportiva Las Palmas. Jefferson Lerma sobre el seu debut, escoltem. En los pocos minutos que estuve lo disfruté al máximo. Es un gran paso, una gran victoria del trabajo que, que, he venido haciendo esta, esta semana. Eh, esos días me encuentro muy bien, me siento en casa, los, los compañeros, los profes, todo, todo el, plantel del equipo Levante me ha, atendido muy bien en, en todos esos días, entonces espero darle mucho y dar lo mejor de sí. Bueno, parla de que ha de donar el mejor de sí y efectivamente, eh, conforme avanzaba esa, esa conferencia de prensa Jefferson Lerma pues, eh, ha comentado que efectivamente ha de mejorar y adaptarse, a ha de aclimatarse muy al llevando de la Llega. Claro, un punto valioso, eso suma y poco a poco se va el trabajo. Eh, Dios mediante trabajamos para mejorar. yo quiera que la, la próxima fecha saquemos los tres puntos. que lo necesitamos. Tenemos un, un calendario complicado, pero podemos ganar los partidos jugando y para eso esta semana la tenemos para trabajar y ir mejorando las cosas que hemos fallado en los partidos anteriores. Molt bé, Folgado, gràcies. Un plaer. Parlem de bàsquet. Eh, Antoine Dio, el aler francès de València Bàsquet, s'ha lesionat amb la seva selecció, que l'ha substituït. Volem saber, això, què és el que passa eh, a hores d'ara amb el jugador i si perilla s'unici de temporada en València Bàsquet. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, Manolo, bona nit. No sé fins i tot com qualificar la notícia. Cert que Dio es perd l'Eurobàsquet per una lesió muscular. Eh, probablement no arribava per a l'Eurobàsquet, però recuperant-se en València, la pregunta és si arriba a l'inici de Lliga en València Bàsquet. Sí, en principi no n'hi no ha cap problema no? en, mm -hmm. en Diod en quant a una lesió greu. No? Es referís, és una lesió muscular a la seva cama dreta. Segons han comentat no? els metges de la, de la selecció de la Federació Francesa, l'únic risc que, que es corria en Diot és que podia perdre's tot l'Eurobàsquet, que són dues setmanes. Eh, N'hi ha que recordar que arranca el proper 5 de setembre i la final és el, el dia 20 del, del mateix mes i n'hi havia risc de que, de que Diot no poguera jugar ni tan sols les semifinals o una hipotètica final i per aquest motiu pues, ha optat per eh, que Diop no jugui en, en França, s'ha criat d'urgència Tomàs Urtel, el jugador d'Alacant i també de, del Bascònia, i d'aquesta manera doncs, eh, Diop que tornarà a primera França i ja després a València a recuperar-se i veurem si es pot eh, bueno, eh, entrar no, en aquesta pretemporada de València Bàsquet el més aviat possible, perquè aquesta és la, la intenció, però en principi no n'hi ha risc d'una lesió greu, que era el que tot el món en València Bàsquet podria, podria tenir. És un trencament muscular en la cara interior de la cuixa dreta, sí. Eh, amb el qual el que tu dius, en principi el temps de recuperació sí li faria perdre's l'Eurobàsquet, per això França el descarta, però no sembla que vagi a ser una baixa de consideració per a València Bàsquet en els primers partits de Lliga. Sí que és molt possible que no completa la pretemporada, és possible, no, segur que no completa la pretemporada al ritme de la resta de companys eh, i, i a lo millor li costa una miqueta més entrar en la temporada, però sí que és cert que jo va estar per a, per a la Lliga per al conjunt de Pero Martínez. Sí, sí, evidentment no, no estarà per als primers partits, però la intenció és que el més aviat possible pues, eh, s'incorpore no, a la disciplina de València Bàsquet i sobretot que ja pugui estar ok per al partit del 4 no, d'octubre, que és el partit de presentació en la Fonteta davant l'Iberostar Tenerife i en principi, si tot va segons lo normal, eh, Diot que podrà estar en els seus companys. Per, cert, ja que, eh, per tant, perdó, ja que eh, tranquil·litzar a l'afició de València Bàsquet és el que Antoine Dió queda descartat per França, per la seva selecció per l'Eurobàsquet, però eh, una volta estiga en València comença la seva recuperació i no té que haver-ne massa problema per a que el base, perdó, l'aler francès eh, estiga amb el conjunt taronja en l'inici de temporada. On no estarà segur és en el primer partit amistós de la pretemporada, el dia 10, davant del Musa de l'Ixuc. Efectivament, un partit ja clàssic perquè es va disputar a la localitat d'Alcoi. Eh, habitualment eh, totes les pretemporades es comencen per al València Bàsquet en Alcoi i serà el pròxim eh, 10 de, de setembre, com bé deies. L'entrada va ser lliure, jo crec que és un al·licient important per a veure aquest partit no sols per a veure per primera vegada a este nou València Bàsquet, encara que estarà minvat per les absències internacionals, no sols dels espanyols, de Guillem Vives i de San o també de Van Rosson, que n'hi ha que recordar que va jugar en la selecció de Bèlgica, però eh, sobretot amb el nom de Sergei Lissú, no? que va ser la primera vegada que s'enfronta al que ha sigut el seu equip els últim, les últimes eh, temporades. Així doncs jo crec que un partit molt atractiu per es començar, entrada lliure, recordem, serà el pròxim 10 de setembre al COI a partir de de la estrada es el primer test de pretemporada del consumo de Pedro Martínez que continúa treballant, que continúa entrenando en, eh, en el pabellón de la Font de San Luis como también eh, haciendo fent activitats paral·leles. Eh, fa uns dies eh, a, rugby. En cualquier caso, eh, una buena prueba no? Para hacer al consumo de Valencia de cara a arribar de la mejor manera posible a una competición y a una temporada exigente, tanto en la Liga como sobre todo en el EuroCup. Perfecto. Alguna cosa más, Romero? Pues eh, res, que ya está contando es días para el eh, comenzamiento de este Eurobasket. A partir del próximo eh, te arranca a se partir de España, les SIS, que me dirá a Serbia. Allí estará Guillem Vives y Fernando Sanemeterio y también vez de Bélgica el conjunto de Sam Van Rosson, que es medirá a Letonia a, un eh, a una de las selecciones anfitriones, i eh, ja no estarà, això sí, Antoine Biot, que, com hem dit, eh, està lesionat i no estarà en aquest europeu. Tindrà que també eh, activar la part psicològica a Pedro Martínez per a recuperar Antoine Dió en la part eh, mental, com dèiem, perquè eh, se l'ha vist molt afonat, eh, ha declarat a la premsa de, del seu país. És terrible cert, tindre que deixar els meus companys de selecció i renunciar a l'Eurobasket. Digues, Juanma. Sí, no, i per, i per cert, eh, a soles confirmar eh, o donar oficialitat a la incorporació de Víctor Claver. Avui l'ha fet oficial el Locomotiv Cuban, ja era extraoficial, ja se sabia que Claver s'anava al Cuban de Krasnodar. Avui s'ha fet ja oficial que Víctor Claver jugarà al conjunt rus del Lokomotiv Kuban de Krasnodar signa per una temporada l'Aler Valencià que repetirà experiència en Rússia després d'haver jugat eh, a finals de la, de la campanya passada en el, en el Kinky de, de Moscou. Molt bé, Romero, moltes gràcies. Adéu, bona nit. Pues anem a anar tancant la parada en el dia d'avui. Recordeu que demà, 11 i mitja, tornem a estar així amb tots vosaltres. Agraïm, com sempre, el treball de Sava Folgado en la redacció i el d'Artur Delgado al control de so. Ja sabeu, Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.